kafir g'ozi ot ochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyamiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishib inshaalloh bu ummatga qurg'on bo'limiz biz mujahid kofirga jihod ochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyamiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishib inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz bu maqsadda ayrilgandir iniq sepimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar ilib Rasulullahni o'zimizga imom qilganmiz Biz mujahid kafirga jihad ochimiz Bu maqsadda ayrilgandir iniq sepimiz Sahabilar hayotidan o'rnaklar ilib rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz biz mujohid kafirga jihod ochimiz bu maqsadda ayrilgandir iniq sepimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar edi özümüzge rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz özümüzge imam kılgan mez biz mujahid kofirga jihod ochimiz İnşallah har qadamda sabit turimiz yer yuzidan fitnalarni to'liq tugatib din bir Allohga qaytishga to'xtab qolmaymiz biz mujohid kafirga jihad ochimiz inshaalloh har qadamda sabit turimiz yer yuzidan fitnalarni to'liq tugatib Din bir Allahqa qaytqicha to'xtab qalmaymiz. Biz mujahid kafirga jihad ochimiz. Inshaalloh har qadamda sabit turimiz. Yer yuzida fitnalarni to'liq tugitib. Din bir Allah Allohga qaytqicha to'xtab qolmaymiz din bir Allohga qaytqicha to'xtab qolmaymiz biz mujohid kafirga jihad qochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyimiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishi inshaalloh ummatga qurg'on bo'limiz inshaalloh bu ummatga qurg'on bo'limiz bo'limiz inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz inshaalloh bu ummatga qurg'on bo'limiz